136. yuz o'ttiz oltinchi savol qiyomat kuni qandoq ishlar bo'ladi javob qiyomat kunida alloh insonlarni qayta tirildirgandan keyin ularni hisob maydoniga to'playdi hisob maydonida har bir inson o'zining bu dunyodagi hayotida qilgan yaxshi yomon borliq amallardan tafsili hisob berdi bu kundagi hisobni olloh o'zi bevosita oladi alloh bu kunda zarrachaqliq yaxshiligi bo'lgan odamgami shu yaxshilikning mukofotini ko'rsatadi va zarrachaqliq yomonlik bo'lgan odamgami shu yomonlikning jazosini tetitadi bir yuz o'ttiz yettinchi savol qiyomat kuniga qandoq iymon keltirish kerak javob qiyomat kunining bo'ladiganligi u kunda har kim o'zining bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq amallarning mukofotini yoki jazosini ko'radiganligi va jannatga muyassar bo'ladiganlar jannatda do'zaxqa mansub bo'ladiganlar do'zaxda o'z o'rinlarini topadiganligi oxiratda bo'ladigan tirilish to'planish hisob berish qatorliq ishlar haq va rostdir deb iymon keltirish kerak qiyomat kuniga iymon keltirish o'z ichiga oladigan ikki haqiqat bir yuz o'ttiz sakkizinchi savol qiyomat kuniga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi javob qiyomat kuniga iymon keltirish tuvandagi ikki haqiqatga chin ishinib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi birinchi qiyomat kunida bo'ladigan butun ishlarga jannat bilan do'zaxning haq va rost ekanligiga chin ishinib iymon keltirish ikkinchi qiyomat qoyim bo'g'ichilik qabrda bo'ladigan barzax olamiga oid ishlarning meyitning qabrda tirildiganligi so'roq savol qilindiganligi qabrda ba'zi meyitlarning azob tortadiganligi ba'zilarning rohat va xotirjamlikka erishadiganligi qatorliq ishlarning haq va rost ekanligiga iymon keltirish bir yuz o'ttiz to'qqizinchi savol qiyomat kuniga iymon keltirishning foydalari qaysilar javob qiyomat kuniga iymon keltirishning foydalari intayin ko'p bo'lib uning eng chong foydasi musulmon bo'lishning sharti bo'lgan olti iymonning to'liqlanishidir chunki qiyomat kuniga ishonmagan kishining iymoni qabul bo'lmaydi qiyomat kuniga iymon keltirishning boshqa foydalarini tuanda uchga qisqartishga bo'ladi birinchi alloh taoloning oxiratda beradigan savobini ko'zlab toat ibodatlarini o'rindashga oldirash bu orqali alloh taoloning himoyasida ikki olamlik baxt saodatlarga erishish ikkinchi qiyomat kunidagi azobdan saqlanish uchun gunoh yomon ishlarni qilishdan to'silish bu orqali o'zini dunyo va oxiratda ziyon zahmatlardan qo'g'dash uchinchi bu dunyoda yaxshi ish qilish yo'lida tortgan jabr jafolar yo'liqqan haqsizliklar va musibatlarning badiliga oxiratda ajr va savobga erishadiganligiga ishinib xotirjamlik his qilish qayta tirilishga inkor qilg'uvchilarga radiya bir yuz qirqinchi savol o'lgandan keyingi tirilishga inkor qilg'uvchilarga qandoq radiya beriladi javob kofirlar o'lgandan keyingi tirilishni inkor qilib kelmoqda ularning bu inkorini naql qur'on va hadis dalillari aql va hissiy dalillar bilan rad qilinadi birinchi naqli dalil qur'oni karimning ko'pligan oyatlari va payg'ambar alayhissalomning hadislari qiyomat kunining cho'qin bo'ladiganligini ta'kidlamoqda yahudiy va xristian dinlariga o'xshagan samoviy dinlarning muqaddas kitoblarimi bu kunning cho'qin maydonga keladiganligiga va u kunda o'liklarni tirildirganligiga birdek ittifoqdir ikkinchi aqli dalil aqli dalillar ikki yo'l bilan qiyomatning bo'ladiganligini isbotlaydi birinchi alloh taolo osmonlarni ziminni va ularning orasidagi butkul mavjudotni yo'qdan bor qilgan tangdossiz yaratquchidir maxluqotni yo'q qilish va bor qilish allohga osondir mavjudotni yo'qdan bor qilishga qodir bo'lgan zot ularni o'lgandan keyin qaytadan tiriltirishga albatta qodirdir alloh taolo mundoq deydi Məxluqatını dəstləbdə yoxdun bar qıldığan, andın onu ölgəndən kin tırıldırılğan Allah əni şudur. O yəni ölgənlərini tırıldırış, dəstləbdə yoxdun bar qığanğı qarğanda onaydır. 2. Zimin əslində dəldərək və yeşilliklardan xali ölük altıda bolud. Onunğa yağmur yağqandan keyin qaqas zimin tırılıb onunda türlük dəldərəklər və yeşil ösümlüklər ösüd. o'lik zaminni yomg'ir bilan tirildirishga qodir bo'lgan alloh albatta o'lgan jonliqlarnimi tirildirib asldagi holatiga keltirishga qodirdir alloh bu haqda mundoq deydi bumu allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki sen ziminni qoqas ko'rasan uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zimin ko'tariludi va ko'pishidi shubhisizki ziminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguchidir u haqiqatan har narsaga qodirdir uchinchi hissiy dalil alloh taolo o'liklarni tiriltirishning mumkin ekanligini bandalarga mushu dunyoda ko'rsatgan bir so'ra baqarada o'liklarni tiriltirishga allohning qodir ekanligiga besh misol keltirilgan birinchi muso alayhissalomning qavmi biz ollohni oshkor oldi ko'rmasak uning ishonmaymiz deb muso alayhissalomga agishishdan bosh tortganda Аллах уларны өлтүріп қайтадан тірілдірген. Аллах бұл вакытта Исраил авлодыга хитоб қылып мындай еді. Өз уақытыда, «Ей Моса, Аллахны оп очық көмүгүчө саңа әргіз ішенмейміз» дедиңлар да, силерге түшірілген азапны көріп тургунуңлар алда силерни чақмақ соқты. Андан кейін силерни шүкір қысын деп, өлгүнүңладан кейін кайта тирилдирдик. 2. Qatili өлік o'lik to'g'riliq Isroil avlodi jengi jidal alloh ularning qotilini tepishi uchun ularni kala qurbonlik qilishga buyurganligi haqidagi qissada alloh mundoq deydi o'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar sizlar yoshirmoqchi bo'lgan narsani olloh oshkoralg'uvchidir sizlarga muso orqali dedikki kalaning bir parchasi bilan o'likni uringlar u tirilib qotilni tep berdi alloh o'liklarni shundoq tirildirdi sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatadi uchinchi o'limdan qo'rqib vatandan qochib chiqqandan keyin alloh taolo ularni o'ldirib qaytadan tirildirgan qavmning qissasi haqida alloh mundoq deydi o'zlari minglarcha turg'liq o'limdan qo'rqib yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi alloh ularni o'linglar dedi ular o'ldi ondan keyin alloh ularni tirildirdi alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir va lekin insonlarning ko'pchiligi аллахның нығметіге шүкір қылмайды төртінші Өзәйір там үгізлері yıkılıp қарабығы айлынып қалған бәйттіл Муқаддас шәрден өткен вақтыда о, бұл шәрінің өлген ағалысыны Аллах қандық тұрылдырды, деп әжепленгенде Аллахның оны өлтіріп 100 жылдан кейін тірілдіргенлігі тоғрылық Құран Кәрім мындақ дейді. Яки там үгіздірі екіліп вайран болған шәрдің өткен өз әйріні көмдің мұ? О әжепілініп, alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi alloh uni yuz yil o'lik holatida turg'izib ondan kamoli qudratini ko'zitish uchun tirildirdi alloh farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi u bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi alloh aytdi undoq emas to'liq yuz yil turding yemak ichmaginga qaraganki buzilmagan eshigingga qaraganki uning sumaklari chirib ketgan Саң юқырқыдек адеттен ташқары ишларны қығаллықымыз, seni biz kishilarga qudratimizni dalili qilish uchundir bu so'ngaklarga qaraginki uni qandoq qurashtiramiz ondin uningga go'sht qo'ndiramiz yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chog'da u man allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi beshinchi allohdan o'liklarni qandoq tirildirdiganligini ko'rsatib berishni so'ragan ibrohim alayhissalomning qissini bayon qilib alloh mundoq deydi Өз вақтыда Ибраим, «Ey Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildiradiganligingni menga ko'rsatgin" dedi. Alloh, "O'liklarni tirildira oladiganligimga ishonmadingmi?" dedi. Ибраим, "Ishondim, lekin ko'nglim teximi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman" dedi. Alloh aytdi: "Qushdan 4 ni og'in, ularni o'zingga to'plagin, ya'ni ularni parchalab paylar bilan go'shtlarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lagini qo'ygin." Andın ularni chaqirg'in sening aldınga ular çapsan kilit. Bilgin ki Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Yukarıki misalla Allah'ın ölüklerini tirildirişki qadir ikkaligigi körüstüdigan essi ve ameli misalladır. Kıyamet ve onun alametleri. 141. savol qiyomat qachon bo'ladi javob qiyomatning vaqtini allohdan boshqa hech kim bilmaydi u allohga xos ilmdir bu vaqtda alloh mundoq deydi ey muhammad ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi aytqinki uning qachon bo'ladiganligini faqat parvardigorim biladi uni faqat belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi qiyomat osmonlarning va ziminning ahliga eg'ir vaqadir u sizlarga tuyuqsiz keladi bir yuz qirq ikkinchi savol qiyomatning alomatlari qaysilar javob qiyomatning alomatlari kichik alomatlar va cho'ng alomatlar deb ikkiga bo'linadi ular tuvandikicha birinchi qiyomatning kichik alomatlari diniy ilmlarning oziyib ketishi jaholatning umumlashishi zina va aroqning o'sim muomalasining ko'payishi layoqatsiz kishilarning ish boshqarishi yalong to'shlarning esil qasrlarga ega bo'lishi ayollarning ko'payib erlarning sonidan eshib ketishi va boshqalar ikkinchi Qiyomatning cho'ng alomatlari tövəndikiçə. 1. Dajjalning chiqishi. Dajjal chiqqandan keyin u xudolik da'vosi qilib, ko'p kishilarni o'ziga ishontirib ketadi. Dajjalning so'zlariga ishongan kishi iymondan ayrilib qoladi. Шуңа пайғамбар алейхиссалату вассалам bizlarga Allohga ishonib, Dajjalning sharridan panoh tilashni tavsiya qilgan. 2. Isa alayhissalomning osmondan tushishi. Isa alayhissalom qiyomatga yaqinlashganda osmondan tushib dajjolni yo'qitadi va allohning amri bilan yer yuzida islom shariatini qaytadan gullantiradi uchinchi quyoshning kunpetishdan chiqishi quyoshning kunpetishdan chiqishi bilan iymon va tavbaning vaqti tugagan bo'ladi ya'ni bu vaqtda iymon etgan va qilgan tavbaning foydasi bo'lmaydi shuningdan keyin qiyomat qoyim bo'ladi qabridagi tirilish va uning dalillari 143 суал қабірді мейіттен неме деп сорылуды? Жауап. Мейіт дәпні қылынып болғандың кейін, Алла Тәрпедің ивәділген ішкі пәрішті қабірді мейіттің еніңі азыр болып, оны ятқан ердің тұрғызуды вә оныңдың «Раббін кем, дейнің неме вә пайғамбірін кем деген суалланы сұрайды. Мейіт әгер болса, Ислам, payg'ambar muhammad alayhissalom deb javob beralaydi ondin uningga do'zaxdan bir ko'rinish ko'rsatib sening o'rning agar iymon etib musulmon bo'lmagan bo'lsang bu edi alloh sening iymoningning sababi bilan o'rningni jannatga belgiladi deb jannatdan bir ko'rinish ko'rsatdi va yuzini shu tarafga qartib qo'ydi uning ne'matlaridan to qiyomat kunigacha o'zirlanadi meyit agar musulmon bo'lmasa yuqori savollarga javob berolmaydi Onunğa cənnətdən bir ko'rinish ko'rsatib agar sən iman etib müsəlman bolğan bolsan, орның мұшы еді. Әмді сенің орның дозақ болуды деп, yüzünü дозаққа қартып қойды. О, та қиямет azob азап чекеді. olimi алымы 144-ci sual. Бәрзақ алымы деген қайсы алым? Cevap. Бәрзақ сөзінің лоғаттығы мәнісі ма? İki nərsinin o'ttirisini ayirib turadigan to'saq yoki to'smi deganlikdir barzaq olimi bu dunyo olimidan ayrilib oxirat olimiga yetib bog'ichilik bo'lgan orliqdiki olim demakdir o'liklar to qiyomat qoyim bo'lgan kunga qadar barzaq olimida bo'ladi qabrning ne'mati va azobi bir yuz qirq beshinchi savol qabrning azobi kimlarga bo'ladi javob qabrning azobi kofirlarga munofiqlarga va musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkor kishilarning ba'zisiga bo'ladi mayli ularning jasadlari qabrlarga ko'milmasdan kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsin mayli yirtqichlarga yem bo'lib tugashgan bo'lsin mayli qandoqli holatda bo'lsin alloh har holatda ularning jonlari bilan jasadlarini azoblashga qodirdir bir yuz qirq oltinchi savol qabrning ne'mati kimlarga bo'ladi javob qabrning ne'mati va rohati haqiqiy mo'minlarga bo'ladi 147 savol. Qabrdagi ishlarni inkor qiluvchilarga qanday radiya beriladi? Javob. Ba'zi ozg'un kishilar qabrda meyitning tirilishiga, qabrning azobi va ne'matiga mundaq bo'lish reallikqa uyg'un emas. Qabrdagi meyitni ochgandan keyin u asldagi ko'milgan holatida yotgan deganga o'xshash ahmoqona so'zlar bilan inkor qilib kelmoqda. Ularning bu inkori naql, aql va his dalillar bilan rad qilinadi. birinchi naqli dalillar alloh taolo qur'oni karimda kofirlar to'g'riliq ularni ikki qitim ya'ni dunyoda o'ltirish va asri ilish bilan o'lganda qabr azobi bilan jazolaymiz ondan ular oxiratda cho'ng azobga qaytariladi so'ra tavba bir yuz birinchi oyat deyish orqali qabr azobining rostligiga ishorat qilgan sahihul buxoriyda ibn abbos roziyallohu anhuning muni hadisi rivoyat qilingan payg'ambar alayhissalom madinaning ba'zi bog'larining orasidan chiqib o'tib ikki odamning qabrlarida azoblanayotgan ovozni anglab bu ikki qabrdagi odamlar azoblanayotidi ularning biri suydukdan poklanmaydigan odam yana biri kishilarning orasida gap to'shib yuradigan suxanchi odam edi degan bu mavzuda kelgan bunundan boshqa oyat va hadislar ko'p ikkinchi esi dalillar barzaq olimi bu dunyo olamidan ayrim bir olam inson mushu olamda o'zining atrofida bo'layotgan nurg'un ishlarni bilmaydigan va his qilolmaydigan tursa u boshqa bir olamda bo'ladigan ishlarni qandoqmi bilalisin onaning bu vaqt tug'ilg'ichi uning ahvolini xushalliqini dardlarini va boshqa ishlarni bilolmaymiz chunki u boshqa bir olamda biz boshqa bir olamda emasmi goyda odam tushida o'zining kangri bir joylarda ne'matlardan o'zirinayotganligini yoki tor bir joyda azoblanayotganligi va qo'rqinchdan yurki og'ziga kelib qolganligini ko'rdi ko'rgan tushidan qo'rqinchdan cho'chib uyg'onib ketib qarasa o'zini burunqidakli yotgan yerida bavzir yetayotgan ko'rdi uning yanada yotgan hamrohlarmi uningga nima ishlarning bo'layotganligini his qilolmaydi uchinchi aqliy dalillar uxlagan kishi tushida reallikqa muvofiq haq tushlanimi ko'rdi hatto ba'zi kishilar tushida payg'ambar alayhissalomni o'z sho'rti bilan ko'rdi lekin u kishi uyg'ongandan keyin o'zini tushida ko'rganlardan bakmu yiroq bir joyda o'zining yotoq joyida ko'rdi bundaq ishlar bu dunyo reallig'ida bo'ladigan tursa oxirat olamida qandoqmi bo'lmasin qabrning azobi ne'mati uning kengayishi va torayishini meyitning o'zili biladi boshqalar uni bilinmaydi xuddi uxlagan kishining tushida tor bir joyda qiynalib qiynalayotganligi hatto qo'rqinchdan nol pariyat qilayotganligini uning qo'ynida yotgan jo'risimi bilmaganidek o'likning yonida turgan kishilarmi uning nima ishlarning bo'layotganligini qat'iy bilmaydi payg'ambar alayhissalomga goyida u sahobalar bilan birga o'ltirayotgan chog'larida vayi keladi ammo sahobalar uni bilmaydi faqat chiroyining o'zgarganligidan goyida chekisidan oqqan tardan uningga vahiy kelayotganligini his qiladi bir yuz qirq sakkizinchi savol Ölgənlərin canları nədə qarar tapıdı? Cavab. Peyğəmbərlərin canları cənnətlərin ən yuxarı təbiqələrində nemətlənidir. Şehitlərdən bəzilərinin canları cənnətlərdə ərkin uçub yürüyüdü. Bəzilərinin canları ularda başqalarının qərzi və amanəti olub, onu ada qılanmağanlıqları səbəblik cənnətin işiği aldıda toxtulub qoyulur. Təqvadar yaxşı zatların canları cənnətlərdə xuşburaqlar arasında huzurlanır. odatdagi musulmon kishilarning jonlari o'zlarining amallariga loyiq jannatdan o'rin oladi musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlarning jonlari zimindan ko'tarilmagan holati bilan qoladi kuffarlar va munofiqlarning jonlari do'zaxning eng osti qatidagi hidi intayin sesib quraydigan qon va yerin dengiziga g'arq bo'ladi qiyomat kunida bo'ladigan ishlar bir yuz qirq to'qqizinchi savol qiyomat qandoq boshlanadi Cevap Kıyamet kainatta umumüzlük çoğun bir özgürüşünün yüz berişi bilen başlanadı. O günde asmanın yerilişi, yıldızlarının ve başka planetlerin bir neticesi de parçalınıp yok oluşu, zaminning tevre parça parça bop getişi, tog'larning kukum talqan bulup bir dövü kumga aylanishi qatorliq vəqala yuz berdi bir yuz elliginchi savol bays degan nima Бәйс қиямет қайым болған күні Исрафил алейхиссалам ikkinchi qitimliq so'rib o'lgandan keyin birinchi qitimliq o'lishi bilan butun xaloyiq o'ladi, butun jonliqlarning tirilishi demakdir. 151-chi savol. Qiyomat kunidagi tirilish qanday ravishda bo'ladi? Javob. Qiyomat kunidagi tirilish jon ham tan bilan bo'ladi. Bu Allohga hargizmi qiyin emas. Insonni dastlabda yo'q yerdan bar qilgan alloh mayli uning jasadi chirib tuproqqa aylanib ketgan bo'lsin mayli yer qushlarga yem bo'lib tugishib ketgan bo'lsin mayli kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsin mayli titilib parcha parcha bo'lib ketgan bo'lsin har holatda uni birlashtirib asldagi holatiga keltirishga albatta qodirdir bir yuz ellik ikkinchi savol inson qiyomat kunida qaysi tariqa bilan asliga keltiriladi javob qiyomat qoyim bo'lgan kuni qattiq yomg'ir yog'idi shu vaqtda xuddi ziroatlar yerga tikilgan urug'dan o'nib chiqqanidek insonning tarkiblanishidagi uch asosli moddaning birinchisi bo'lgan urug'dan inson o'nib chiqadi bir yuz ellik uchinchi savol hashr degan nima javob hashr qiyomat kuni insonlar tirilgandan keyin ularning qabrlaridan qo'zg'ilib chiqib hisob maydoniga to'pilinishi demakdir alloh hashr haqida mundoq deydi qiyomat kuni taqvodorlarni marhamatlik parvardigoringning dargohiga izzat bilan yig'amiz gunohkorlarni ular chonqigan holda jahannamga haydaymiz bir yuz ellik to'rtinchi savol mezon degan nima javob mezon qiyomat kuni bandalarning yaxshi va yomon amallarini tortadigan tarozi demakdir alloh bu vaqti mundoq deydi qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz hech odamga qilchi uvol qilinmaydi agar qichichog'liq amali bo'lsimi uni hozir qilamiz bandalarning amallaridan hisob ilishga biz yetarlikmiz bir yuz ellik beshinchi savol hisob degan nima javob hisob bandalarni o'zlarining qilmishlariga e'tirof qildirish uchun ularning nomi amallari yozilgan kitobni ularning qo'liga berib o'zlariga o'qitish va ularni o'z qilmishlariga ixro qildirish orqali ulardan hisob olish demakdir qiyomat kunida hamma odam o'qishni biladigan holga keltiriladi alloh bu haqda mundoq deydi nomi amoli o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob elinadi u jannatga oilasiga xushal qaytadi nomi amoli orqa tarafidan berilgan odam voy deb to'laydi ya'ni o'limni orzu qiladi do'zaxga kiradi bir yuz ellik oltinchi savol qilmishlarga iqror qildirish qandoq shaklda bo'ladi javob islom dini mukofotlash va jazolashda mavqasi aniq bir din chunki yaxshi ish qilganlarni mukofotlash yomon ish qilganlarni jazolash ilohiy adolatning taqozosidir alloh taolo mundoq deydi qiyomat kunida ularning eg'izlarini pechatlayotimiz ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi putlari guvohlik berdi ya'ni har bir organi uningdan sodir bo'lgan ishlarni so'zlab berdi bu oyat alloh taoloning qiyomat kunidagi savol so'roq qilish usulidan xabar bergan dunyodagi sudchilar jinoyatchini sotlaganda jinoyatchini o'zining jinoyat paketlarini eg'iz orqali qihro qildirib yozdirish guvohchilarni taklif qilish va bor isbotlarning hammasini qo'llanish orqaliqmi yanala ko'p hollarda adolatni joriy qildirolmaydi shunga dunyodagi sud mahkamalari nohaq yolg'on soxta xato delvolardan xoli bo'lolmaydi holbuki alloh taoloning savol so'ra qilishi sotlishi bularga tubdan o'xshamaydi chunki alloh taolo jinoyatchining butun organlarini bir birlab so'zlatish orqali o'z qilmishlarini bayon qilishga buyuradi alloh taolo qur'oni karimda biz insonni shak shubhasiz әң чырайлық шәкілді яраттық, дейді. Аллах Таала инсанны яратқанда, inson organlarinimi ang chiroyli shaklda yoritib ularning har biriga maxsus iqtidor va vazifalarni topshirgan masalan ko'zning vazifasi ko'rish quloqning vazifasi anglash burunning vazifasi purash tilning vazifasi so'zlash tam ilish va tetish bo'lib sezgu iqtidori teriga berilgan alloh taolo xohlagan vaqtda bu organlarni iqtidoridan mahrum qila oladi masalan amolaning ko'zi gazlarning quliqi buning misoli chunki bularning ko'zi bor turib ko'rmasligi quliqi bor turib anglayolmasligi ulardan ko'rish va anglash iqtidorining ilib tashlanganligidan bo'ladi alloh taolo qiyomat kuni qo'lini o'zining bu dunyoda qilgan ishlarini so'zlashga Qutini o'zining bu dunyoda mangan yo'llarini so'zlashga, ko'zini o'zining bu dunyoda ko'rganlarini so'zlashga, quloqni o'zining bu dunyoda anglaganlarining hammasini so'zlashga buyurdi. Тәндікі әрбір органны өзінің қылмышларын сөзләшке бойрыйды. Яқшылық му, яманлық му бір-бірлән нәзірден өткізілуді. Андын Аллах Тала оланың баяны вә қырарыға, таразидікі өлчеміге қарап, мұтлақ адалетлік өкім чықырыды. 157-ci sual. İnsanның organları қандақ сөзлейді? Cevap. Аллах Тала Құр'ан-Кәрімді мұндақ дейді. Әммідін үстін пәрвердігарының намыны пак деп итқат қылғын. O bütün məhlukatını yarattı ularni bejirim qildi maxluqotga foydali ishlarni ko'rsatdi bu oyatlarda yoritish va ko'rsatishdan iborat ikki masala nuqtalab bayon qilingan buning ma'nisi shuki insonning moddiy organlarini alloh taolo yaratgan ularning har qaysining iqtidorini alloh taolo bergan va ishlash yo'lini ko'rsatgan bularning hammasi alloh taoloning ilkida bo'lib inson tenida azaldan ba holat emas til so'zlayalaydi ammo сөзләш asl tilda бар iqtidor emas chunki til degan bir пач көш bo'lib aql идрак va xohishga ega bo'lmagan bir modda. Ma'lumki, uningdagi so'zlash iqtidorini Alloh taolo ato qilgan. Masalan, gachida til bo'lsa-mu so'zlayolmaganiga o'xshash. Shunga Alloh taoloning qiyomat kunida insonlarning tilini emas, balki butun organlarini so'ziltiradiganligi ajablanarlik emas. Chunki Alloh taolo hammaga qodirdir. dunyo hayotida so'zlash vazifasi va iqtidorni tilg'a emas boshqa bir organga berishga qodir edi albatta 158 savol Alloh hammani bilib turib nima uchun insonlarni ixro qildirdi javob alloh taolo hammani to'liq bilib tursimi va har bir odamning nomi amal kitobida uning yaxshi va yomon butun qilganlari tafsili yezilgan bo'lsimi alloh taolo o'zining adolatini namoyon qilish ve inkorchilarning tillarini bağlaş için olanı kılmışları ixro kıldırışını xohlaydi Çünkü dünya hayatı da inson ki, insan bo'lgan ishlarga boğan ixro qilmaydi qilmishlarini kılmaydı. Kılmışlarını inkar yetishicha qilgan yetişçe yo'shirishga va yoşırışka ve özünü bir yuz 159. sual, savol jazo degan nima jazo bandalarning bu dunyoda qilgan yaxshi yomon amallariga beriladigan mukofot va jazoning e'lon qilinishi demakdir bu haqda alloh taolo mundoq deydi shu kunda alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi ular allohning oshkora haq ekanligini biladi bir yuz oltmishinchi savol sirat degan nima javob sirat do'zaxning ustiga qo'yilgan ko'rik bo'lib jimi insonlar hisob maydonidan qaytib shu ko'rikning ustidan o'tadi jannatga muyassar bo'lganlar jannatga udul o'tib ketadi do'zaxqa mansub bo'lganlar ko'rikdan o'tamaydi va do'zaxga tushib ketadi alloh bu haqda mundoq deydi sizlarning oranglarda do'zaxqa ya'ni do'zaxning ustidagi siratga bormaydigan biror kishi qolmaydi bu parvardigoringning o'zgarmas hukmidir andin taqvodorlarni qutqizimiz zolimlarni do'zaxga tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz jannat bilan dozaq va ularning manguligi 161. yuz oltmish birinchi savol do'zax qandoq joy javob do'zax dahshatlik o't qaynimidan iborat bo'lib u kofirlar munofiqlar va musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlarning bir qismi boradigan joydir alloh bu haqda mundoq deydi ey mo'minlar o'zinglar va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan рәхим қылмайдыған қатты қол пәріштелер муаккәл болған дозақтан сақланлар. 162-ci sual. Cənnət qandaq çay? Cavab. Cənnət böyük baraqsan, bostallıq, gözəl bağçı olub, o musulman təqvadar zatlarının məngülü qarargahıdır. Allah cənnətni tərifləb mındaq deydi. Təqvadarlar həqiqətən bexətər cayda boladı. Bağladı bulaqlarının arasıdı boladı. Ular qilin, yupqı yipək kiyimlərini kiyib, bir biriga qarishib o'ltirishadi ular turli hurmatlar bilan mushundoq ikrom qilinadi shahlo ko'zli go'rlarni ularga jup qilamiz ular jannatda mayda eg'ilishish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamisha mevalarni keltirishni talab qiladi ular mushu dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qandoq o'limni tetimaydi alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi bu parvardigoringning marhamatidir bu zo'r muvaffaqiyatdir 163 savol jannat bilan do'zax mangulikmi javob jannat bilan do'zax har ikkilisi mangulik bo'lib bularning oxirlashadigan cheki yo'qdir jannat va do'zaxda o'lim yo'q jannatga kirganlar uningda mangulik qoladi do'zaxga kirgan kofirlar va munofiqlarmi do'zaxda mangulik qoladi ammo musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlar do'zaxda gunohlarga tegishlik azoblanib bo'lgandan keyin ularning iymonlari sababidan ular do'zaxdan chiqarilib jannatga kirgiziladi bu allohning fazli va payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomning shafoati bilan bo'ladi alloh bu haqda mundoq deydi ahli kitobdan va mushriklardan kofir bo'lganlar haqiqatan do'zaxga kiradi do'zaxda mangu qoladi ana shular maxluqotning yomonidir iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular maxluqotning yaxshisidir Улағы пәрвердігарының дәргайда берілдіған мұкапат, уланың тұрар жайы болған, астыдың өстәңлі иқып тұрыдыған жәннәтләдір ке, ула жәннәтләді мәңгі қалыды. Allah uladın razı boludu, allohdan mamnun bo'ladi buningga Bununla perverdigardan korkan adam erişir.